Привіт, вітаю вас на третьому випуску нашого подкасту, який називається Уштолк. Як завжди, з вами незмінні ведучі Вальтер Волцбергер та Олег Репецький. Сьогоднішній випуск особливий тим, що це є перший інтернаціональний випуск подкасту. Як ви вже зрозуміли, до нашої студії ми не запрошуємо простих людей, а запрошуємо людей багатогранних, незвичних і цікавих. Сьогодні в нашій студії Павло Євгеній, веб-програміст, гік і людина, що рішуче шукає долі за кордоном. З впевненістю можемо сказати, що Женя займає високу позицію в рейтингу Top People Chop, звідки він родом І дуже вдячні за те, що він приїхав до нас в Ужгород. Ми чудово розуміємо, що було не просто виділити декілька десятків хвилин для нашого ефіру, але ми тобі за це вдячні і гадаю, настав час привітатися з нашими слухачами. Всем добрый день. Спасибо, что пригласили меня в гости. Очень приятно. На самом деле являюсь э, постоянным слушателем вашего подкаста. А ми вже впевнені, що в нашого подкасту є як мінімум троє слухачів. Як ми вже казали, Євгеній людина досить зайнята, тому гадаю, одразу варто перейти до нашої цікавої теми. ми. Отже, хотіли би ми розпочати з того, що розпитаємо Женю про події, які в його житті відбулися, а саме про стажування за кордоном у Сполучених Штатах Америки. Для початку опиши нам, що наштовхнуло тебе на цю ідею. Все началось з того, что я закончив факультет інформатики ЗАГДУ АГДУ э, и решил серьезно заняться будущим. і активно начал искать можливість виїхати за границю, але не просто выехать, чтобы продавать хот-доги или мыть посуду, а выехать и работать по спеціальності. Працювати за кордоном по спеціальності це, напевно, мрія багатьох. А що ти робив для того, щоб от свою цю мрію здійснити? После недлительного поиска в сети э, обнаружил несколько компаний, которые специализировались на предоставлении услуг в помощи поиска работы за границей. Воспользовался услугами, э, помогли найти несколько вариантов, отослались резюме и получил ответы на некоторые из них. Одна компания предложила пройти собеседование по скайпу и по телефону, что было сделано. После этого буквально через месяц получил приглашение на стажировку. Я так розумію, що цей процес підготовки різноманітних співбесід і так далі був досить непростим. От скажи по шкалі від 1 до 10, наскільки було складно, і взагалі скільки оцей процес, скільки ця тяганина зайняла в тебе часу? На самом деле все было очень увлекательно. По сложности, я бы сказал, подготовки где-то 7-8, а по сложности прохождения интервью и того меньше, наверное, 3-4. Потому что все происходит таким образом, что ты готовишься к прохождению э, интервью интервью следующим образом. Надо просто взять и выписать себе все возможные вопросы, которые тебе могут задать на листок или в блокнот, и подготовить ответы на них. И, соответственно, было бы очень хорошо, если бы вы же и перевели эти ответы на иностранный язык. Таким образом, перечитывая их каждый день или три раза в день, неважно, можно очень-очень хорошо подготовиться к прохождению собеседования. Поэтому, когда наступает день собеседования и когда поступает телефонный звонок, очень легко начать отвечать на вопросы, и вы очень, вы прямо расплываетесь в улыбке, когда вы слышите те вопросы, на которые вы уже заранее подготовились. Ти знаєш, це насправді дуже хороша порада. Я гадаю, що нашим слухачам варто її записати і запам'ятати на майбутнє, тому що ніколи не знаєш, як воно поведеться. Як на твою думку, роботодавці за кордоном е, на які якості у людини орієнтуються? Отже, їм потрібен такий холодний професіонал, чи може може людина якась така більш добродушна, відкрита. Ну отже, як ти думаєш, які основні риси в тобі, наприклад, звернули увагу работодавця на тебе? Очень хороший вопрос, тому що здесь можна поділити роботодателя на два основних типа. роботодатель, который находится в Америці. и в Канаде, например, и работодатель, который находится в Европе. В Европе э, работодатель очень часто смотрят больше на твои технические и чистые твои знания. То есть им нужен, я бы больше сказал, человек-робот, который выполняет всю работу и без эмоций, и без каких-либо коммуникационных способностей. Напротив, э, работодатели американские, они очень часто смотрят, насколько хорошо ты вливаешься в коллектив, насколько хорошо ты общаешься со своими коллегами и насколько ты креативный. Тобто, я так розумію, якщо ти хочеш працювати в Європі, тобі потрібно бути своєрідним касиром із обласного відділення пошти. А якщо ти хочеш працювати в Штатах, то потрібно мати практику продавання стартових пакетів лайф на пішохідному мості в Ужгороді. Окей, ось ти прийшов в співбесіду з роботодавцем, йому наче сподобалось, що відбулось далі. Дальше я получил предложение о работе, после чего мне предстояло подготовить все документы необходимые, переводы дипломов, рекомендационные листы от предыдущих работодателей и прочие документы и подать заявку на прохождение собеседования в посольство Соединенных Штатов. Весь период оформления документов занял приблизительно два месяца, это в идеальном случае. Но ну, у меня был отдельный нюанс, мне пришлось ждать чуть-чуть более чем полгода. Але знаєш, приємно те, що роботодавці виявилися совісними, і за ті півроку вони не змінили свої думки. Я гадаю, що це такий своєрідний хороший крок в твою сторону, тому що вони побачили твій потенціал, твої якості, як саме працівника. Е, тому що наскільки я знаю, все ж таки, як би там не було, а американці цінять роботу. А для тих, хто загубився, куди поїхав Євгеній, чим він там займався, то ми нагадаємо, що Женя поїхав працювати по спеціальності і протягом року працював веб-програмістом на теренах Сполучених Штатів Америки. Тоді маю до тебе таке подвійне питання: чи не важко було покидати Україну і як тебе там зустріли? Було немножко сложно, потому что пришлось оставить невесту и всех друзей. А встретили меня очень хорошо. Неожиданно русская девушка испанец и румынка. Очень гостеприимно встретили, накормили, напоили. <laughs> Напоили, накормили, предоставили жилье. Компания предоставила большой дом, в котором жили все стажеры. А нас было 5-6 человек в зависимости от периода. Плюс даже предоставили личный автомобиль для общего пользования, на котором мы добирались на работу и с работы. І, можливо, іноді вечором їздили в бар, але про це ніхто не знав. Зараз я хотів би ввести нашого слухача в курс справи, адже Женя перед тим як поїхати працював в Україні інженер-програмістом у Закарпатському державному університеті. університеті. І відносно до цього я маю до тебе питання: наскільки тобі там сподобався сам процес роботи? Наскільки сильно він відрізняється від того, що було у нас, і чи легко ти влився в цей іноземний робочий процес? Поначалу было достаточно тяжело, потому что ну, языковой барьер он все-таки дал о себе знать. Язык изучался в, в попыхах, но очень помогли э, коллеги, которые, на удивление, очень дружелюбно оказались, приветливы и всегда в любой момент просто приходили на помощь, объясняли непонятные вещи, объясняли, как надо делать, показывали, как надо работать. Влился в процесс с большим удовольствием. Плюс очень приятным оказался тот нюанс, что в перерывах между, между работой с ребятами ребятами можно было посидеть, посмотреть кино, поиграть в игры, сходить на йогу, съездить на обед в <laughs> Макдональдс. Хотя нет, на Макдональдс мы ни разу так и не ездили. И вообще атмосфера очень дружественная и способствует приятной и креативной работе. Це приємно чути, що ти з таким звеличенням відгукуєшся про свій колектив, але ти жодного разу не згадав про своїх шефів, про свого боса. Скажи, неже він був таким страшним, чи просто був настільки добрим і тихеньким, непомітним, що про нього й не варто згадувати? На самом деле босса у меня было аж двоє. Один из них э, Антуан, второй Брэд. И на удивление, что произошло в первый рабочий день в офисе, это после инструктажа и после знакомства с коллегами и офисом, я был приглашен на обед с начальством, в ходе которого мы познакомились, э, меня ознакомили с проектами, в которых я буду принимать участие. Мне очень было страшно, я весь дрожал, я не знал, что говорить. Я очень тяжело понимал, что мне говорят, <laughs> но я прошел это испытание, и в итоге мы очень хорошо сработались. Вообще начальство, на удивление, приятное, потому что Антуан, э, он сам по себе, по-моему, француз, или бельгиец, слышно по имени. Э, под конец рабочего дня каждую пятницу он собирал э, всех коллег на пиво, и причем не просто пиво, а на пиво, которое варят в штате Мичиган, и иногда даже он приносил пиво, которое он сам сварил. То есть, ко всему прочему, он еще и пивовар. От судячи з твоїх слів, я гадаю, що набагато приємніше, коли шеф тебе особисто запрошує в неформальній такій обстановці познайомитися на обід чи на вечерю і поговорити, просто смакуючи бівштексом чи так далі, ніж коли у нас за традиції викликає до себе на коврик, і ти, заходячи в кімнату, бачиш шефа на іншому кінці довжелезного столу, і він з таким соровим поглядом дивиться на тебе і задає страшні запитання. Гадаю, що якби така практика прижилася в нас, то і на співбесіди було би не так страшно й ходити. Чесно кажучи, взагалі не бачу логіки з великим кабінетом, довгим коридором і поганими незручними стільчиками, адже фактично, як і ваш шеф, ви працюєте над одною справою. Якщо тебе слухати, то створюється враження, що ти працював у якихось казкових умовах. Я переконаний, що половина наших слухачів зараз обливаються слюнками, слухаючи тебе. И причем я скажу, что это был даже не Google. І отже, ми потихеньку закінчуємо цю нашу тему обговорень. Я би хотів тебе ще спитати про таку річ. Е, які висновки, які мораль ти виніс свого стажування, і що приніс з собою назад сюди? Я принес с собой просто огромнейший опыт, язык, знания, которые я здесь не получил за три года работы. Очень бы хотелось вернуться обратно, но это на самом деле не так просто, и оставаться там нелегальным иммигрантом не захотелось, и, в принципе, надобности не было. Плюс ко всему, опять же, невеста меня ждала все-таки возвращения. <laughs> Прошло уже больше года, как я вернулся, и с уверенностью могу сказать, что моя жизнь изменилась в корне после прохождения этой стажировки. Э, работу стало найти намного легче, но на самом деле я даже теперь над этим очень, очень редко задумываюсь, потому что работы хватает. Чи можеш ти дати якісь такі загальні поради тим людям, які от зараз хотіли би пошукати собі стажування або роботу за кордоном? На самом деле все очень просто. Ставьте цели перед собой и идите к ним, несмотря ни на что. Бейтесь головой в эту дверь, и она откроется в любом случае. Главное, чтобы было желание. А якщо ся не відкриє, то точно ся уламле. А ми тебе знову вітаємо на теренах нашої України і хотіли би наших слухачам пригостити наступним українським музичним хітом. об'ява на заборі врізається у очі. Срочно прямо в Чехію набираються робочі заробітчани капюшоном модні тачки, а у мене на кишені лишилось пів заначки. До Шенгену не пускають, маю депортацію. Мені би чудити в Ізраїля там. Гай, дарі, дарі, дарі, дай. А на Словаки я з дитинства не їжджу просто так. У мене за спиною є малесенький рюкзак. Мені би тишком нишком з ним прокрастись на той бік, щоб потім відриватись удома цілий рік. Заробітчано мені і так непогано. Заробітчано Ось настав час перейти до нашої наступної теми. Чесно кажучи, спочатку хотіли її назвати, чому у нас так все хреново. Але зважаючи на те, що ми люди лояльні, люди розуміючі, то перефразуємо трішки інакше. Чому у нас не так, як у інших? Але я гадаю, якщо би не було тої проблеми, про яку нам дуже красномовно сказав Олег, не було би необхідності людям їздити за кордон, шукати собі роботодавців за кордоном, намагатися виїхати з нашої країни в пошуках кращої долі. Адже батьківщина батьківщиною, а сім'ю годувати треба. Ознаки цієї в лапках поганості ми можемо постійно бачити навколо себе. Я думаю, достатньо послухати будь-яку бабусю на вуличці, яка сидить на лавочці і спілкується з колегами по цьому важкому ремеслу, і ми зразу почуємо, які у нас погані дороги, яке у нас погане водопостачання, які у нас погані міліціонери і тому подібне. Я, чесно кажучи, не думаю, що це якісь індивідуальні проблеми, а це питання більш якогось такого загального підходу до життя, ставлення до своєї країни, до себе і до оточуючих. Я з тобою цілком згоден, адже як не крути, а саме ми є творцями свого майбутнього, і саме з нас, з народу українського, твориться українська держава. Те, що ми вибрали людей, неправильних людей чи правильних людей, це вже інше питання у владу. Це наша заслуга. Можливо, не зовсім чесна, можливо, не зовсім правильна, а знову ж таки наша. я гадаю, що тут одна із найбільших проблем ховається в менталітеті, в менталітеті українського народу. Нам все не подобається, нам все осточертіло, але ми нічого заради цього не робимо. Взяти для прикладу ту ж Францію чи Італію. Не дай Бог, влада захоче щось поміняти. Не дай Бог підняти якийсь відсоток на податок, і народ вирішить, що їм це не підходить, тому що це несправедливо. Все наступного дня заводи не працюють, метро не їздить, тому що всі пішли бастувати, всі пішли на мітинги. Чомусь ми не готові йти і боротися за щось. Нам краще, нам простіше проковтнути забути і спробувати знайти якийсь інший варіант, якийсь другий чи третій вихід з цієї ситуації. Так не повинно бути, тому що це наша держава, і ми вправі вирішувати, як нам жити, а не комусь іншому. На самом деле вопрос очень сложный. Я бы так сказал, что можно встать и можно бороться. Но зачастую у нас в стране такая ситуация, что если ты встанешь и начнешь бороться, ты с очень большой вероятностью получишь палкой по голове. И это в лучшем случае. Очень часто у нас происходит так, что семьями людей гнобят, если они против какой-то силы, против власти или против несправедливости, которая происходит вокруг. И просто невозможно. Люди как бы и борются, но люди и одновременно получают палкой по голове. И поэтому очень часто отказываются от борьбы от этой единичной борьбы. У меня такая позиция. Я немножко вот, не знаю, не то чтобы не согласен, но просто я чуть-чуть смотрю на все это. С другой стороны, есть у меня любимая цитата, и она говорит, что я был э, умен, я хотел изменить мир. Э, я стал мудрый, и теперь я хочу изменить себя. К чему я веду? К тому, что зачастую надо стараться менять не кого-то другого, а надо менять самого себя, и в итоге все вокруг тебя поменяется само собой. Насправді я з тобою цілком згоден. А щодо такої самостійної боротьби з владою, це теж досить велика проблема, і це теж проблема нашого народу, тому що у нас немає єдності. Я не буду заглиблюватися в це питання, але банально на прикладі західної і східної України навіть людина, яка не цікавилася цим питанням, може побачити наскільки ми різні. У нас немає єдності. А коли немає єдності, то ти не готовий підтримати свого сусіда. І з цього все починається. Один в полі не воїн, не дарма було сказано. І за таким принципом відбуваються всі ці катавасії у нас. У сусіда погано, ну й добре, у мене зато краще. Моя хата з краю нічого не знаю. Режим сепаратизму включено. Насправді Олег зачепив досить таку проблему, яка нашу державу вже роздирає не перший рік. Але я би хотів тут дати, що все ж таки в цьому питанні у нас є якісь позитивні зрушення. Тому що якщо ми подивимось на молодь, то воно там не настільки гостро стоїть. У мене є друзі із е, будь-яких регіонів країни, які абсолютно адекватно себе поводять, не бачать якихось проблем у тому, що треба ділити країну, чи чи в тому, що ми не є всі єдністю одної нації. Я боюсь, що ця проблема є штучно створеною засобами мас-медіа більше, ніж реально сприймається людьми. Якщо вірити телебаченню, то там Західна Україна це одні бендеровці, і ми збиваємо літаки, а на східній Україні ніхто взагалі не не розмовляє українською мовою, і за це там тебе поб'ють, і всі там носять нашивочки з гербами Росії, що в обох випадках є неправдою. Проблемою є те, що покоління постарше зараз дуже страждає від засобів мас-медіа, адже фактично це одні з тих перших поколінь, які попали під удар сучасних телевізійних програм, сучасної жовтої преси, яка навпаки роздмухує цю проблему, якої в нашій країні, як я особисто вважаю, не мало би бути. Е, звичайно, це нонсенс і досить так штучно створена проблема, але є й друга сторона медалі, яка будується на таких одиночних випадках, через які мені самому довелося пройти. Я нічого не маю проти східної України, я нічого не маю проти західної України чи будь-якої іншої частини України. Але коли ти приїжджаєш, ну скажімо, приїжджаємо Донецьк, тому що це було в Донецьку, і говориш українською мовою у певних чи закладах, чи звертаєшся до якоїсь людини, то на тебе дивляться спочатку здивовано, і потім вдають, що вони тебе не розуміють. Це не саме приємно. Звичайно, буває таке і у Львові, що приїжджає російськомовна людина. І звертаючись російською мовою, а її просто або ігнорують, або не відповідають. Так не повинно бути. Те, що людина розмовляє російською чи українською, чи будь-якою іншою мовою, зрештою, це її особисте право. Тут головне, як вона ставиться до тих людей, які розмовляють не її мовою. Якщо з повагою, це правильно. Якщо не з повагою, тоді вона показує свою невихованість, і в людини ображеної створиться враження, що її засуджують, що її що до неї ставляться якось неправильно. Уявіть собі, от моє відчуття, коли я в Україні не можу спілкуватися українською. Я гадаю, що це неправильно. А я хотів би на прикладі нашого подкасту звернути вашу увагу на те, що у нас все кльово. У нас люди, які розмовляють на різних мовах, чудово комунікують один з одним і ведуть приємну бесіду. І щоб це підтвердити, то гадаю, варто послухати хорошу музику. живи на полную Главное помни, кто ты такой Храни алмазы души своей Люби свое прошлое Рисуй свое будущее твердой рукой yeah. Ти мусиш впевнено ты Говори те, що думаешь Не вагайся, не бійся, тебе ще можна спасти Коли ти знаєш, що робиш, коли ти віриш, кохає І що тобі не завадить, тож рухайся до мети Догоним или не догоним Радуєш, что чувствую потягнеться к нам. Доженемо чи не доженемо, те, що ми за поле важливе збагнемо. Ми повідкриваємо всі штори небо, і це означає, що воно за нас. Догоним или не догоним, доженемо чи не доженемо, догоним или не догоним. Доженемо чи не доженемо. Новое время приходит, новое племя Теперь другие законы и все зависит от нас Мы принимаем решение в небесах наших мыслей Мы начинаем движение прямо здесь и сейчас Немає значення, хто ти, якщо ти чуєш щось трохи, воно живе поміж нами та єднає всіх нас. Тепер скажи собі, де ти, коли до фінішу метр Ми досягнули, повірили і не втратили час. Догоним или не догоним доженемо чи не доженемо, те, що ми забули, важливе збагнемо. А ми продовжуємо наші гарячі словесні дискусії. Ребят, мы сейчас перешли немножко на более такие общие темы. Можем вернуться к более конкретному обсуждению какому-нибудь, например, если говорить о том, э, почему у нас все плохо и конкретно, например, почему у нас грязные улицы. Потому что, насколько я знаю, Ужгород, насколько Чоп и насколько все остальные города нашей страны э, очень пыльные летом, очень грязные и так далее. У меня есть конкретный пример Э, родители в данный момент находятся в гостях у родственников в Белоруссии, э, в городе Орша. И э, последний раз звонили мне и говорили, значит, Жень, в 10 часов вечера слышим на улице шум какой-то. Выглядываем в окно, а там машины ездят и улицы моют. И самое удивительное, что это только не раз в день, а более того, два раза в день ездят специальные автомобили, которые буквально вымывают все улицы от грязи и пыли. Очень уникальный пример, я вам скажу, несмотря на то, что все мы знаем, что Беларусь — это батька и картошка. Батька и бульбочка. Наскільки я знаю, то тобі вдалося відвідати не тільки Сполучені Штати Америки, а також і Польщі, можливо, ще деякі країни. Наскільки я пам'ятаю, ти завжди про них позитивно відгукувався, навіть в тому ж аспекті чистоти на вулицях. Скажи от на такому простому рівні, чому у них чисто, а у нас ні? Все очень просто. На самом деле не мусорят. И еще, наверное, очень-очень важную роль играет тот факт, что на каждом углу стоят мусорки, и просто нету необходимости кидать мусор на землю. Ты просто идешь и выкидываешь мусор в урну. Коли я ще навчався в Закарпатському державному, то ставив такий експеримент. В новому районі на базарчику я взяв собі смачненьке морошко. десь і з'їв його в районі бару Губертус. І після чого мені довелось 20 хвилин тьопати по Заньковецькій, поки я не знайшов, куди викинути сміття. І це була не клумба. Чесно кажучи, здається мені, що все для того, щоб облаштувати хорошу інфраструктуру, у нас є. Наприклад, влітку я пам'ятаю, таки десь колись в Ужгороді я бачив машину, яка поливала дороги, але вже зараз іде липень місяць і ніхто їх не поливає. Ну, Вальтер, послушай, є ж разница між поливать дороги и мыть их, когда э, специальными щетками вычищаются края, э, тротуары и вся поверхность дороги. Я боюсь, що у нас навіть якщо б не їх покропили, то стало би значно краще. І знову ж таки з урнами. Ну невже немає можливості встановити от на, на якійсь пристойній відстані один від одного, не на відстані декількох кілометрів урни. Я знаю цілі райони в центрі міста, де щоб викинути сміття, доводиться робити якийсь крюк, кудись бігти або заходити в якийсь заклад і проситися туди викинути сміття. Знаєш, ти от згадав про смітники, і мені одразу згадалося, вибачте, за тавтологію, одне дуже влучне пояснення викладача. Це була така неформальна розмова, якраз знову ж таки чомусь згадалися ці смітники. Поставити смітник це одне, а зробити так, щоб за ним доглядали, щоб приїжджав автомобіль чи спеціальна служба і чистила цей смітник, це абсолютно інше питання. Насправді це не так складно. І от коли ти банально хочеш поставити смітник в себе на подвір'ї чи десь біля магазину, ти маєш усвідомити, що це твоя відповідальність в першу чергу, що ніхто просто так не буде приїжджати і забирати це сміття. А щоб зробити цей процес, щоб це все якось наладнати, це потрібно обійти цілу купу бюрократичних інстанцій, написати до блуду всяких різноманітних папірчиків, і тобі вже чесно не хотітиметься цього робити. Е, гадаю, що на такому прикладі можна побачити, як держава не завжди йде назустріч. Ну можливо, не зовсім на цьому прикладі, але загалом, що немає зворотнього. Зворотнього зв'язку, і оце існує повсюди. Ти хочеш щось зробити, ти хочеш змінити щось в своєму місці, але знову ж таки, щоб змінити це, тобі потрібно пройти дуже дуже дуже багато інстанцій, і це дуже дуже, дуже, дуже сильно відбиває бажання. Трошки відійду від теми і скажу таку ремарочку, що якось шукаючи певну інформацію в інтернеті, наткнувся на цікаву статтю про хлопця, який загубив в Штатах паспорт. Не пам'ятаю точно нюанси, але все закінчилося тим, що десь приблизно о 10-й годині ранку він е, подав заявку на відновлення паспорта, і вже о 3-й годині того ж дня він мав можливість його забрати. Це звучало насправді казково, і я не думаю, що найближчим часом у нас таке буде. Але питання чому? А я би хотів звернутися до всіх молодіжних організацій, ініціативних фондів, всіляких політичних рухів. Чорт забирай, поставте смітники в Ужгороді, допоможіть місту. Чесно кажучи, якщо б я побачив, що урни в місті поставила якась політична сила, я би от взяв би і подумав, що можливо за них треба проголосувати. Чому наші всі такі активісти, всі ті люди, які мали би займатися в місті чимось корисним, там розвитком і так далі, не продбають про той мінімум, який необхідний нашому місті? Звісно, я не маю нічого проти акцій, які проходять в Ужгороді, ті ж самі паради наречених, ті ж самі там якісь виставки і так далі. Але блін. Почніть з смітників, ну поставте їх. Простой пример могу привести э, с мусорками. Чопская организация, у нас тоже есть м- молодежная чопская организация, решила наладить и исправить, и починить, и почистить детскую площадку в парке в городе Чоп. И закончилось тем, что все было там очень красиво, поставили новые мусорники, и все было сделано на чисто добровольных началах, но пришло представительство мэрии, и посмотрело и сказала, а зачем вы здесь поставили мусорки? Мы их убирать не будем. Это просто нонсенс, честно. От якраз твої слова підтверджують мою ремарку, що немає зворотнього зв'язку з владою. хочеться робити, хочеться щось міняти, але самому це не вдасться. Навіть маленькій групі людей, та й великій групі людей загалом не вдасться. то ведеться дуже дуже дуже довго стукати в чиїсь двері, а може в декілька десятків дверей, щоб добитися свого. Це звичайно добре. Ніхто не каже відмовлятися своїх ідеалів, принципів, побажань, мрій і так далі. Треба йти до кінця, треба йти до мети. Але якщо би держава йшла на зустріч, чи якісь організації йшли на зустріч, чи зрештою місцева влада просто йшла на зустріч, це було б набагато простіше. Можна було б за один тиждень змінити не один парк, а 10 парків. З такими темпами можна багато чого досягнути і можна швидше помінятися, швидше стати справжньою Європою. А спонсор нашого подкасту Укравтодор. Ми звіряємося із прогнозами погоди, щоб працювати тільки коли падає дощ. І мова йде не тільки про смітники, майданчики, пішохідні зони. Ми можемо побачити таке навколо. Більшість автомобілістів звернуть увагу на те, у якому в лапках чудовому стані наші зараз дороги. Пересічні громадяни побачать великі проблеми у тому ж самому розкладу руху маршрутних таксі. І на цьому список далеко не закінчується. Хороший пример борьбы с плохими дорогами э, можно привести. Русские ребята, пиар-компания создала акцию. Они за ночь нарисовали э, на дорогах и в частности на ямах лица чиновников с ямами вместо рта и ихними цитатами, когда они говорили про то, как, как быстро и как скоро они починят эти дороги. После этого они сфотографировали это все, выложили в сеть, и на следующий день разошлось миллионами ретвитов, репостов, и все СМИ подхватили и начали говорить об этом. И тут же они установили веб-камеры и установили наблюдение за своими карикатурами. На следующий день приехали ребята, и, значит, что они сделали? Они взяли белую краску и закрасили портреты, <laughs> вместо того, чтобы взять и починить дороги. На что Э, ребята, которые создали эту акцию, значит, вышли тут же и написали, что вы закрасили, да, свои портреты, но вы дороги не починили. Опять сфотографировали, опять выложили в сеть, опять миллионы ретвитов, лайков и репостов. И уже на следующий день, значит, приехали авто, автодор, там Росавтодор, я не знаю, все ямки заделали, и все было четко. Так вот, это очень хороший пример, потому что на Канском э, фестивале эти ребята в области рекламы получили то ли три, то ли четыре канских льва. а спонсор нашого подкасту Укравтодор. А ні, вже не спонсор. А висновок тут такий: не можеш боротись офіційно, борись неофіційно, але в рамках закону. І незважаючи на те, що ця тема, напевно, заслуговує на декілька десятків подкастів і набагато більш розумних людей, які будуть про це говорити, ніж ми. Я би хотів підвести нас до певних таких висновків. Особисте моє бачення заключається в тому, що, як вже тут Жені згадав, починайте з себе, не смітіть на вулицях, думайте про оточуючих, думайте про те, щоб не тільки вам було комфортно і добре, думайте про інших людей. Не будь бидлом, проще говоря. Після слів Євгена нам просто немає що додати, тому ми просто перейдемо до хорошої музики. It's not a blaze of glory. You look down from your temple as people endeavor to make it a story. And chisel a marble world, but all is lost if it's never heard. Бабусині поради. Ту-ду-ду-ду. А як ви вже здогадалися, ми переходимо до тої частини, де ми радимо вам хороші речі. А почну з себе. Минулі два випуски я балував вас науковою фантастикою, а зараз хотів би порекомендувати щось інше. Отже, любі мої слухачі, прочитайте книжку Рея Бредбері. Хоча цей автор відомий як фантаст, та в нього є книги інших напрямків. Назва книги Віно із одуванчиків. На жаль, я не бачив хорошого українського перекладу цієї назви. Англійською мовою воно звучить десь як Dandelion Wine. Мушу сказати вам чесно, книжка чимось нагадала мені маленького принца. Е, Антуана де Сент-Екзюпері. Це набір коротеньких якихось таких притч, оповідань. В кінці з кожного з них ми можемо більш-менш чітко вирізнити для себе якусь мораль. Оповідання трошки казкові, трошки нереалістичні, але книжка читається дуже приємно, і в мене залишився приємний такий осад на душі, наче я випив хорошого вина із одуванчиків. Я бы хотел посоветовать отличный фильм. а, Называется он «Человек с Земли». В оригинале звучит «The Man from the Earth». Фильм 2007 года «Страна США» рассказывает историю одного человека, которому якобы 14 тысяч лет, и весь фильм происходит в одном месте, то есть это фильм одной сцены. Э, очень захватывающий, очень интересный и позволяет взглянуть на историю человечества э, совсем под другим углом. Это мой совет сегодня. Бабушкины советы! <laughs> А я в свою чергу за хорошою традицією порекомендую вам музичний гурт. Цього разу це буде київський колектив під досить цікавою назвою Lush Life. Що їх виділяє на фоні інших гуртів, так це специфіка подання музики. От слухаючи їх, у мене складалось таке враження, що я повернувся на років так 40-50 назад. Музика дуже витончена, дуже з характером і надзвичайно мелодійна. У солістки гурту Діани Овсянікової дуже приємний голос. А також, і крім цього, вона знає декілька мов і дуже приємно було чути почути пісні у її виконанні українською, французькою, англійською, а також і польською. Дуже рекомендую для прослуховування. І, мабуть, саме головне, що я не сказав, е, це те, що їхня музика виконується у такому легенькому джазовому стилі, трішечки на сучасний манер, трішечки на манер 50-х років. І на теренах нашої держави це, мабуть, єдиний гурт, який представляє саме цей вид джазу. Київ осінь, темний Чекає місто на сніданок, каву з молоком. Sur les longs chemins, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Сни, моє життя це сни, цей шепіт майже тиша передчуття. Знаєш, вітер покличе твоє ім'я. Бабусині поради, ту-ду-ду-дум. А я думаю, до моєї наступної рекомендації хлопці приєднаються. Я рекомендую кожному з вас насолоджуватися чудовою погодою, вийти на вулицю, зібратися з друзями, десь погуляти і приємно проводити дні, а особливо вечори. Адже наш чудовий подкаст у шток доступний у вільному завантаженні, тому при бажанні ви можете його собі скинути на плеєр, телефон чи що там у вас є, і в навушниках гуляючи містом насолоджуватися нашими балачками. Адже де як не на Закарпатті насолоджуватися чудовою природою. Я сподіваюся, ви будете з нетерпінням чекати наступний випуск. З вами були наш гість, е, гік, веб-програміст, а також Йох-початківець Женя Павлов, неперевершений бородатий ведучий Вальтер Волпсбергер і Олег Репецький. А ми знаємо, з якого він району Мукачева. На все добре і до нових зустрічей. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you chips, chips. Do do do do do, chi boom, Do do do do do, chi boom, boom, boom. Do do do do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do do do do do, chip, chip, do do do do do, anche un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chiboom, chiboom, boom. Do do do do do, chiboom, chiboom, boom. Do do do do do.